Ծննդյան օրվա կապակցությամբ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Սերժ Սարգսյանին։ Էդվարդ Նալբանդյանը չի բացառում հուլիսին ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հանդիպումը։ Հանրապետությունում շարունակվում է ֆինանսավորումը բնակարանաշինության պետական աջակցության ծրագրում հերթագրվածներին։ Մարիամաձորում չլուծված հարցեր դեռ շատ կան չի կարելի խաղաղություն կառուցել եւ գրկախառնվել ատելությամբ լծված մարդկանց հետ։ Այրոֆլոտեն Արնո Բաբաջանյանի պատվին ինքնաթիռ է անվանակոչել։ Կոնֆեդերացիաների գավաթի եզրափակիչը կկայանա հուլիսի 2-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Թողարկումը սկսում ենք շնորհավորական ուղերձով։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. «Մեծարգո Սերժ Ազատի Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան օրվա կապակցությամբ»։ Ձեր ողջ կյանքի ընթացքում դուք անմնացոր ծառայել եւ ծառայում եք հայոց անկախ պետականության կայացման ու զարգացման, հայկական երկու հանրապետությունների պաշտպանունակության ամրապնման ու բարգավաճման, հարազատ ժողովրդի նվիրական իղձերի իրականացման սուրբ գործին։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան տարեդարձի արդիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն ու ամենայն բարիք ձեզ եւ ձեր բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չի բացառում հուլիսին ադրբեջանցի գործընկեր Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումը։ Նա նշել է նաև, որ Արցախի հիմնախնդրի շուրջ ոչ մի փաստաթուղթ չի կարող ստորագրվել առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցության։ Արցախի հարցով բանակցություններում առաջընթացի համար ադրբեջանական կողմը պարզապես պետք է հարգի Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված համաձայնությունները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով այդ համաձայնություններում ասվում է ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի լայն լիազորությունների եւ շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման մասին։ Հարցին արդյոք հնարավոր է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնել, Քոչարյանը պատասխանել է, որ հարցն այդպես չի դրված։ Պարզապես ադրբեջանական կողմը պետք է կատարի անցյալ տարի ստանձնած պարտավորությունները նա հրաժարվում է դա անել։ Իսկ չդադարող սադրանքների պայմաններում դժվար է մտածել բանակցություններում առաջընթացի մասին, ասել է փոխարտգործնախարարը։ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև միջկառավարական համաձայնագրի շրջանակում օրերս Ռուսաստանից Ադրբեջան է մատակարարվել նորագույն ռազմատեխնիկայի հերթական խմբականակը։ Ըստ ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովի, նոր սպառազինություն ձեռք բերելը ոչինչ չի նշանակում։ Կարող ենք միայն փաստել, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ ապացուցեց, որ պատրաստ է Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծել պատերազմի ոչ թե խաղաղ ճանապարհով։ Սակայն չեմ կարծում, թե հիմա հնարավոր է Ադրբեջանը դիմի նման քայլի, սակայն այն, որ այդպիսի ցանկություններ մշտապես արկա են, գաղտնիք չէ։ Ես հիմա չեմ տեսնում գործոններ, որոնք կստիպեն պատերազմել։ Ալիևը հիմար չէ եւ հիմա չի սկսի պատերազմել, ասել է քաղաքագետը։ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի կողմից առնվազն կոռեկտ չէ, երբ այդ երկրի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը հայտարարում է Թուրքիային զենք մատակարարելու հնարավորության մասին։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն։ Վերջի վերջո Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է եւ պետք է որոշ չափով հաշվի առնի հայկական կողմի մտահոգությունները իրադարձությունների հնարավոր զարգացումը։ Իհարկե, Ռուսաստանի այս դիրքորոշմանը Հայաստանի մտեցումը Հայաստանի ներքին գործն է։ Ձեր պետությունն ունի համապատասխան մարմիններ, որոնք կարող են հստակ վերաբերմունք ցուցաբերել կամ գնահատական տալ Թուրքիային զենք վաճառելու հնարավորությանը, ընդգծել է արտակարգ Եվլիազոր տեսփանը հարցին արդյոք վտանգավոր է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին թե Թուրքիային զենք մատակարարելը նա նշել է վտանգը հավասարազոր է Եթերում լուրերի թողարկումն է Գործող պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրից օգտվելու նպատակով Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը գյուղական եւ քաղաքային բնակավայրերում մշտապես բնակվող ընտանիքներին բնակելի տուն կառուցելու համար 3 միլիոն դրամ պետական աջակցություն է տրամադրում։ Ըստ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանի, ծրագիրը խթան է հանդիսանում քաղաքացիների շինությունների իրականացմանը։ Անկախ ամեն ինչից բնակարանաշինության պետական աջակցության ծրագրում հերթագրվածներին շարունակում ենք հաջորդաբար ֆինանսավորել, ասել է Սամվել Ավանեսյանը։ Չնայած վերջին տարիներին Հադրութի շրջանի Մարիամաձոր համայնքում բնակչության սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ բավականին աշխատանքներ են տարվել, սակայն չլուծված հարցեր դեռ շատ կան։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Ինչպես նշեց համայնքի ղեկավարը, գյուղը ընդգրկված է Ուխտադորի ենթաշրջանի համայնքների զարգացման ծրագրի մեջ եւ այդ ծրագրի շրջանակներում գյուղում զգալի աշխատանքներ են իրականացվել։ Միայն այն հանգամանքը, որ Որված արտիզան ջրհորի տակ 10 հեկտար հողատարածք որոքոլի է դարձել, խոսում այդ մասին։ Բայց համայնքի ղեկավարը ցավով է նշում, որ այդ տարածքներից օգտագործվում է միայն 2 հեկտարը բանջարաբոստանային կուլտուրաների տակ։ Համայնքի ղեկավարը խոսեց նաեւ այն հարցերի մասին, որոնք տեղ են գտել համայնքում եւ լուսման խնդիր ունեն։ Առաջինը բնակելի տների վերանորոգման հարցն է առանձնապես տանիքների, փողոցների բարեկարգման լուսավորության, ակումբի շենքի վերանորոգման, դպրոցի կից դասասենյակի կառուցման հարցերը։ Համայնքում կատարվել է 148 հեկտար հացահատիկաների մշակաբույսերի ցանց եւ առաջիկա օրերին կսկսվի հացահատիկաների բերքահավաքը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանի խոսքով Հայաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպման առաջնային թեմաներից մեկը պետք է լինի Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Հնարավոր է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ստատուս քվոյի մասին խոսք գնա։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ հանդիպում Թրամփի հետ լինի նախագահի թե արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով, որ չխոսվի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի մասին, Չպետք է մոռանալ, որ ԱՄՆ-ն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը նախագահող երկրներից մեկն է, եւ դա չի փոխվել նոր նախագահի ընտրվելուց հետո, ասել է նա. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրեշավոր արարք է գործել, ընդունելով Ռուսաստանից հակասեմական Ալեքսանդր Պրոխանովին։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետություն այցելած իսրայելցի քաղաքագետ, հասարակական գործիչ Ավիգդոր Էսկինը։ Նրա խոսքով ոչ մի համաշխարային առաջնորդ իրեն նման բան թույլ չէր կարող տալ։ Չի կարելի խաղաղություն կառուցել եւ գրկախառնվել ատելությամբ լծված մարդկանց հետ, ընդգծել է Ավիկտոր Էսկինը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաշողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտին պաշտոնանկ անելու համար անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ հավաքվել են, սակայն դեռևս քարտուղարություն ներկայացված չեն։ Այս մասին ասել է վեհաշողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Արփինե Հովանիսյանը։ Այժմ քննարկվում է դրա քաղաքական նպատակահարմարության հարցը, որքանով է ճիշտ այժմ դա ներկայացնել, ասել է Արփինե Հովանիսյանը։ Թե երբ ստորագրությունները կներկայացվեն քարտուղարություն դեռևս հստակ չէ։ Նշենք, որ այսօր Վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի վերջին օրն է եւ ամենայն հավանականությամբ հարցը կքննարկվի աշնանային նստաշրջանի առաջին օրը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բանակցություններ կանցկացնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Համբուրգում մեծ ուտնյակի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Գագաթնաժողովի ընթացքում նախագահ Թրամփը հանդիպումներ կունենա բազմաթիվ համաշխարհային առաջնորդների, այդ թվում Պուտինի հետ, ասել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմասթերը։ Գերմանիայում անցկացվելիք մեծ 20-յակի գագաթնաժողովին ընթառաջ Համբուրգի ոստիկանապետ Ռալֆ Մարտին Մայերը խոստացել է առավել ուշադիր լինել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի թիկնազորի անդամների հանդեպ։ Նա հայտարարել է, որ որևէ վիճաբանության կամ ագրեսիայի դրսևորման դեպքում իրենք կձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ընդཐུպ միջև ձերբակալություն։ Հիշեցնենք, որ մայիսին Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի մոտակայքում Էրդողանի ԱՄՆ այցի դեմ ողոքող խաղաղ ցուցարարների խումբը հարցակման էր ենթարկվել Էրդողանամետ խմբերի կողմից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր ուժը համարվող ժողովրդահանրապետական կուսակցության անդամ խորհրդարանի հայազգի падգամավոր Սելինա Դողանը մեկնաբանելով ասորական համայնքի օրեր առաջ իշխանությունների կողմից բռնի կերպով պետականացված սրբավայրերի խնդիրը, նշել է, որ ասորական համայնքի հետ պատահածը կարող է անդրադառնալ Թուրքիայում ապրող բոլոր փոքրամասնությունների վրա։ Շատ մտահոգենք եւ անհանգստացած, ասել է հայազգի падգամավորը, շեշտելով, որ Թուրքիան փաստացի խախտել է Լոզանի համաձայնագրի կրոնական փոքրամասնություններին վերաբերող հոդվածը, որը վերաբերում է նաեւ հայերին։ Սիրիայի Լաթակիա նահանգի Հանիմա գյուղի Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցու գմբեթին կրկին խաչ է տեղադրվել։ Եկեղեցական արարողությանը մասնակցել են գյուղի բնակիչները, ինչպես նաև հայեր Լաթակիայի տարբեր հատվածներից։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին հիմնադրվել է 1875 թվականին։ Սիրիական ճգնաժամի առաջին տարիներին հայաբնակ Համիմա գյուղը զավթվել էր ահաբեկչական խմբավորումների կողմից, բնակչությունը տարհանվել, եկեղեցին բացվել։ Գյուղը սիրիական բանակի կողմից ազատագրվել էր 2016 թվականի հունիսին։ Լույսը տեսել նրանք նկարում էին պատերազմը գիրքը։ Այն նաև իհայտ է վերում առաջին գծում նկարահանումներ կատարած 34 տղաների ազգանվեր գործը։ Գիրքը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ զինված ուժերի կազմավորման 25-ամյակին։ Զետեղված են հարցազրույցներ 34 անձանց հետ, ովքեր 1991-ից 94 թվականներին եղել են ճակատում եւ ավերացրել Արցախյան պատերազմի տարեգրությունը։ Ներառված են նաև նրանց կենսագրական տվյալները, ֆիլմագրությունը եւ նկարահանումների ընտրանին երկու սկավառակով։ Սա սովորական գիրք չէ, այլ պատմություն, որը պետք է փոխանցվի մեր սերունդներին։ Վավերագրողներն իրենց կյանքը վտանգելու, զոհաբերելու գնով վավերացրել եւ պատմություն են դարձրել այն, ինչ բարբարոսաբար կատարվել էր, ասել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարության որոշմամբ Aeroflot ավիաընկերությունն իր ինքնաթիռներից մեկն անվանակոչել է ի պատիվ հայտնի կոմպոզիտոր Արնո Բաբաջանյանի։ Որոշումն ընդունվել է Արնո Բաբաջանյանի հիշատակի միջազգային հիմնադրամի կողմից ստացված դիմումի հիման վրա։ Ինքնաթիռը հանդիսանում է հերրամագիստրալային եւ կիրականացնի միջմայր ցամաքային չվերթեր։ Մարզասերների համար շախմատի Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը շարունակում է ելույթները Լովենի մրցաշարում։ Բելգիայում ընթացող Grand Chess Tour-ում կայացան եւս 3 տուրեր։ Լևոն Արոնյանը 4-րդ տուրում հաղթել է աշխարհի նախկին չեմպիոնին Վիշի Անանդին։ 5-րդ տուրում հայ գրոսմայստերը զիջեց Յան Նեպոմնյաշիին, իսկ 6-րդ տուրում առավելության հասավ Վլադիմիր Կրամնիկի նկատմամբ։ 6 տուրերից հետո Արոնյանն ունի 6 միավոր եւ բարելավել է դիրքերը մրցաշարային աղյուսակում։ Նա 6-րդ տեղում է։ Ռուսաստանում ավարտին մոտեցող FIFA-ի կոնֆեդերացիաների գավաթի 8-րդ խաղարկության հաղթողի տիտղոսը կվիճարկեն ֆուտբոլի աշխարհի գործող չեմպիոն Գերմանիայի եւ Հարավային Ամերիկայի գավաթագիր Չիլիի հավաքականները։ Երկրորդ կիսաեզրափակչում գերմանացիները 4-1 հաշվով վստահ հաղթանակ տարան Մեքսիկայի հավաքականի նկատմամբ։ Կոնֆեդերացիաների գավաթի եզրափակիչը կկայանա հուլիսի 2-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ Պորտուգալիայի եւ Մեքսիկայի հավաքականները երրորդ տեղի համար խաղը կանցկացնեն հուլիսի 2-ին Մոսկվայի Սպարտակ ստադիոնում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարսկա առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23 ցելսիուսը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։